Successa batalo contro alcoholo en Russio. Russio estas considerata la nazio cun la plei granda problemo pri alcoholo, cae plei multai mortintoi pro alcoholo. La Monda San Organizo attestas nun alla antaua regno de vodko grandain progressoin. La consumo de alcoholo malcrescis je quartec tri procentoi de la jaro 2003 gis la jaro 2016, cae la attendebla vivo d'auro signife plilongigis. Laula rapporto, russoi en la jaro 2016 trinkis ancorau nur dec 1,7 litroin da alkoholo por cape ca en iaro. Duona litro da biero en havas proximume dudec gramoin da alcoholo. La russo itamen trincas pli volonte pli fortain alcoholajoin, nome vodkon. De jaroi la russa politico parolas pri successoi en la patalo contra alcoholo. Validas minimuma preso por alcoholai trincajoi, pli altai impostoi, dum nocta mal permesso de vendado, cae severai reguloi por la reclamo. Crome, ecte la iaro tri, biero, quio dum longa tempo estis considerata nutrajo, nun ancao en iris la categorion alcoholajo. La studajo de la Monda San Organizo estas la unua confirmo de sendependa organizo che la successoi estas pruveblai. Lau indicoi de la Monda San Organizo, en Europo mortas ciu iare circa unu miliono da homoi pro la sequoi de alcohol consumo. Multai el ili estas iun agiai. En la lau areo plei granda lando de la mondo, la drinkado estas ofte mortiga problemo ciam de nove ocasas amassai venenigioi pro malpura alcoholo. En tutte la attendebla vivo d'auro, lau la monda san organizo, tramezze pli longigis. De nur quindec sep jaroi, ce viroi, ancora in la jaro 1994, al nun sestec hoc cae ce virinoi al septec hoc Nun ancao russai expertoi ne contestas tion. La nova studajo de la Monda San Organizo attestas nelaste progressoin en la batalo contrao la contraulegia productado de alcoholo. Ne nur presidento Vladimiro Putin, sed ancao liai officistoi, predicas sanan vivo stilon. La sportemulo Putin, Estas tiu rilate la completa malo de sia antaulo Boris Yeltsin. Precipe dum la chaosai 1990-ai jaroi, cent miloi da russoi mortis pro la sequoi de la drinkemo. Dum tiu epoco, post la malfondigio de Soveto Nio, la alcohol consumo ceviroi pli altigis al 34 litroi en jaro ancao pro la demografia problemo, la politico vidis necesson agi, contra la resisto de la potenza alcohola lobio. Malsame ol pli frue, la registaro tamen hodiau ne plu aplicas drastain in metodoin, kiel dum la 1980 jaroi sub la soveta presidento Mikhail Gorbachev. Hodiau, funccias malauta campagno, cio estas laudire la plei successa en la russa historio. Nun regas malpermesoi por drinkado en parcoi cae en publicae locoi. En bazaroi nun ciu botelo da alcoholo estas cevendo registrata per electronica sistemo, cae oni pli altigis la presoin por alcoholajoi. Ancau tio tre bone efficas. Nun oni planas pli altigi en Rusio la agiolimon por alt procentai alcoholagioi al dudec unu jaroi. Tio plu malaltigu la morton tezon precipe ce iunae trincemuloi.